Okay, let's pray. Помолимся. Хорошо? Okay. Thank you, Lord, for this uh, day that you have made. Спасибо тебе, Господь, за этот день, который ты сотворил. Help us to truly to rejoice and to be glad in, in the day that, your day. Помоги нам радоваться и веселиться в Твоем дне. Again, we thank you for your word. Мы снова благодарим Тебя за Твое Слово. Lord, help us never to forget that uh, apart from your word, we we really don't know about you. Помоги нам, Господь, никогда не забывать о том, что без Твоего Слова мы не можем знать Тебя. Forgive us for taking your word for granted sometimes. Прости нас, когда мы иногда принимаем Твое Слово как должное. So, Lord, in the time we have tonight, we can be good students of your word, please. Поэтому, Господь, помоги нам быть хорошими учениками Твоего Слова на это время. Or if there are others that are coming, please keep them safe. Господь, если есть другие, кто идут сюда, оберегай их на их пути. Help us to learn tonight, not just in our heads, but also in our hearts. Помоги нам учиться не только нашим разумом, но то, также и нашим сердцем. Иисус Христа. Аминь. Um, this last Sunday, прошлое воскресенье, we uh, looked at the birth of Christ. Мы говорили о рождении Христа. In three parts we looked at what happened before Jesus was born. Было три части. Э, то, что произошло до рождения Христа. And on this last Sunday he was born. И вот в это прошлое воскресенье то, что мы говорили о том, что And происходило когда он родился. И в следующее воскресенье мы будем рассматривать то, что происходило после его рождения. <clears throat> all of us have looked at Luke chapter 2 many, many, many times. Э, все мы очень хорошо знакомы с э, Луки, Евангелием от Луки, второй главой. This time as I was preparing for, the message on Sunday. И в этот раз, когда я готовился к проповеди ну, воскресной, I looked at verses Luke chapter 2, verses 6 uh, and 7. Я <clears throat> рассматривал шестой, и 7 стихи из э, второй главы it struck me in a, in a I don't know, new way, fresh way. I'm not sure how to say it. Ну, я не знаю, как это сказать, но прям такое был как удар. Я начал, э, мне появился такой новый взгляд на это, на эти стихи. Look, look at the two, look at those two verses. Посмотрите на эти стихи, пожалуйста. Жан, пожалуйста, читаешь. Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. We know those verses so well. Мы очень хорошо знаем эти стихи. But what struck me Но то, что удивило меня, in the simplicity of the statement. простота вот этого утверждения. What does it say? О чем говорится? She gave birth она родила своего первенца. Очень просто. И что мы имеем в этих простых словах? Бог приходит на землю. Насколько это глубоко? In, in the simplicity of, and she gave birth. Mm-hmm. В такой простоте есть такая глубина. Просто очередное рождение. Нет. This birth was unique, was is unique in all of human history. Было и будет уникальным во всей истории человечества. And yet it was simple. Но одновременно оно и было простым. It was so humble. Оно было очень смиренным. So, I, I just wanted to review that real quickly. Я просто хотел поговорить об этом быстро, обсудить это. Normally we review previous message and Обычно мы maybe a lesson or two from that that we did not focus on on Sunday. прошлое э, служение, прошлую проповедь, то, что мы не успели поговорить, о чем мы не успели поговорить, но не в этот раз. I was, I don't know whether I read something uh, or, or heard something, I can't remember, it doesn't matter. Не помню, прочитал я или услышал, это не важно. This is January, it's a new year. Новый год, январь месяц. I wanted to explore something, just see what, what, uh, what we learned from Scripture. Я просто хотел посмотреть то, about, что, about something что мы узнаем, можем узнать из Писания о том, что связано с Новым Годом. What is it? И что это? New Year's resolutions. Новогодние Did you do that? Обещ... не обещание, а когда ты что-то себе говоришь, вот я буду в новом году, начну то-то, то-то делать. Как называется на um, Resolution. Sure. You explained it really well, but I was just wondering if there's a word. Um, Есть слово. <laughs> Resolution. uh, New Year's um, I, I think there's no one word. Decision, promise, decision or desire for the year. Yeah, but really is not because it's a it's an Plan. idea. Новогодние желания. Yeah, you see, that's that's a different word. Or goals, maybe. Yeah, that's what I say. Shalanya is like Well, goals is like hoping hopes. or hopes, yeah. But You put These are some plans. goals before, it, uh, yeah, Mhm. you want to accomplish It's it. okay. Mhm. But in Russian, there's no really, there's no Not a word. word? for it, no. Okay. Anyway, I thought, I thought it'd be interesting for, from a couple perspectives I'll get to in a minute to explore this tonight. И я просто хотел э, э, рассмотреть вот это по- пошире, поговорить об этом побольше. Some people might think, should I do this? Некоторые, ну, sure, why not? некоторые люди думают, ну, нужно мне это вообще или нет делать. Другие люди могут сказать, ну, нет, такого не надо, не стоит этим заниматься. Я не знаю, на какой вы стороне. Может, вы посередине. <laughs> Вам все равно. But it's, it's obviously more than that, okay? Ну, Конечно же, это не все так просто, есть больше к этому. let me show you, let me show you. Okay, let's begin. Я покажу. Let's begin in Psalms. И давайте начнем с Псалма. Psalm 90. Псалтыря. Uh, 89 in Russian. 89 verse 12. In English, 90. 89 Псалом. What is special about Psalm 90? Что такого особого, особенного? This is a test. This This is is the it. longest? No, No, it's a lot. No. No, 119 is long. 90 did you say? Nine, nine zero. It's unique он in the уникальный. Psalms. Because it's Moses. Он уникальный. Moses. Moses, that This must is be the really Psalm old. of Moses. Это псалом Моисея. Okay, it's the only one. Он единственный Okay, из всех so псалмов. yeah, we, we're not going to look at the whole psalm. We Мы весь have time. не будем просматривать. у нас нет One verse. времени. Один стих. Twelve. Двенадцатый. Okay, you Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Teach. You know that phrase. Most of us know that phrase. It's very famous. Большинство из нас знает эту фразу, она очень известна. To number our days. What does that mean? Научи нас вести счет нашим дням. Что это означает? If you go back Учи нас- before that, it's very Если- famous. Again, these are very famous songs. Очень, очень Look at, известный look at псалом. verse 10. Десятый стих, посмотрите. As for the days of our lives that c- contain sev- 70, Шесть oh дней, my goodness. лет Almost 70. there. <laughs> Almost done. It continues, it goes further. Oh, or if due to strength, maybe 80. А для более сильных 80. But look at look at the rest. Но остаток, Soon it is посмотрите. gone and we fly away. There's a song for you. Они проходят быстро, и мы Fly улетаем. by, I fly away. Okay. There we go. this, is where, this is where it comes from. Вот откуда это. All right. The, the point is the brevity ну, of life. Суть в том, что как коротка жизнь. Будь, будь то 70 лет или 80, неважно. Quick, all too quickly come to an end, Все right? это очень быстро подойдет к концу. Morgan, да? you're just, uh, puppy right now. But trust, trust me. Но поверь мне, время очень быстро идет и улетает. Teach us on the, on the heels of that. Teach us to number our days. What's the point? В чем суть? Okay, okay. Быть продуктивным. Plan. Планировать. Think. Думать. Use your time wisely, well, not frivolously. Свое время мудро, не, расточай, не расточительно. I've only got so much time here. У меня только немного времени. Как я могу использовать свое время, которое дает мне Бог лучшим образом? How does that как это связано с вот этими целями, которые мы себе ставим. И мне все равно, на самом деле, на 1 января, я считаю, что это должно быть чем-то ежедневным. Для некоторых из нас, мы, а, мы а, должны считать <laughs> свои дни we're forced in our organization, the mission organization, нас to, to plan, look ahead. Нет выбора, кроме как планировать и How are you going to смотреть ask, answer this question? for- вперед и How are you going to use the Просто upcoming year? мы должны- I want to know. должны дать ответ на вопрос, как мы будем использовать э, It дни, forces us которые у нас впереди. И to to wisely, hopefully, поэтому мы вынуждены as, as well as possible. Я надеюсь, to use с the time мудростью we have использовать время, которое у нас есть. Мне очень нравится. Э, это очень уместное слово мудрость. Очень много можно это uh, обсуждать, но другие uh, есть вещи, которые которые совпадают, сходятся с этим. Если открыть Новый Завет, Ефесянам, мы скоро дойдем до Пятой главы Ефесянам. Мы сейчас проходим. Послание Ephesians chapter 5. Пятая глава. Again, very familiar verses. И опять же, очень знакомые 15, 16, 17. 15, 16, 17. Можно было подальше читать, но мы только эти три прочитаем. Can you read those? Look carefully then <clears throat> how you walk, not as un- unwise, but as wise, making the best of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Okay. What's the same word here as we saw in the psalm? Какое здесь такое же слово есть, которое мы увидели в псалме? Wisdom. Bingo. Wise. Yeah. This, Вот эта идея, которая говорит о том, что мы должны быть мудрыми. И ну, с какими, с какой деятельностью связана мудрость? Что здесь за действие? Как мы используем свое время. Видите? 16 стих. Making the most of your time, because the days are evil, right? And it, verse We 15, have uh, treasure your time. treasure. Oh, I like that. Okay. Treasure has a concept of protection. Uh, Something very very, important, very valuable. precious. Mhm, mhm. Wow, I really like that actually. Yeah, I like that. And that matches with Psalm 90, right? Or И это 79. сходится с Псалмом 80, 89 главой, Because we're limited. Потому что мы ограничены. Поэтому нам нужно э, дорожить этим. Making the most of your time. How do we make the most of our time? И как нам максимально использовать свое время? How do you do that? Как это сделать? Sometimes making a plan. Okay, I think. Иногда планировать, ну да, можно. Oh, that's not my personality. ну, я, так, я не такой, ну просто я не могу так, не могу планировать. I think for whatever our personality is, я думаю, что какая бы у нас ни была, ну, какой бы у нас ни был характер, form. мы можем планировать каким-то of, of, of how образом, how Просто вопрос в том- как я буду использовать свое время. Somebody isn't given 24 hours and the next person's given 25 hours. Нету такого, что кому-то дали 20, 24 часа, а кому-то 25. We all are given the same amount. У нас у всех одинаковое количество right. времени, да? Same amount of time. Mm-hmm. Right. And it doesn't matter my personality is different from yours. Неважно, отличается мой, мой характер от твоего или нет. We both have the same amount of time. У нас у обоих одинаковое количество времени. И нам будем нужно, судя по Писанию, использовать это время мудро. Как нам да, достичь этого? Какой-то вид для некоторых людей это плохо, плохое звучит, плохо звучит это слово, план, какой-то вид плана. <coughs> Repeat after me. There is no plan. It's a movie quote, right? No, It's a me quote. <laughs> it's a me thing saying to her. No. She loves a plan. no. <laughs> That's good. Yeah. But, yeah, and holding on to those plans sometimes. How? И Loosely. когда мы, Very loosely. нам стоит э, не сильно морочиться по поводу этих планов и не, придерживаться так крепко. И почему мы Because God has <laughs> Придерживаемся. Нам не нужно хвататься за этот план крепко-крепко, потому что мы не видим то, что видит Бог. As followers последователи Христа, верующие. Мы верим в того, кто над нами. И да, я буду планировать, буду пытаться использовать свое время настолько мудро, насколько я могу, и подчиняться, и смиряться перед тем, кто надо мной, у которого есть э, планы, о которых я не знаю. The second thing is just very practical. Второе просто практичное что-то. One of the one of the things that I tell everybody that Одно visits another country. Того, что что я говорю тем, кто I orient, посещает другие страны. What's the key word? If you're going to be successful, если вы хотите быть успешным, either visiting or serving in this culture, in this country, в посещении этой культуры или служении в этой культуре, одно вот такое слово – Ключевое. Flexibility. Flexibility. Гибкость. Okay. Гибкость. When, when things don't go as you have planned, И все не идет так, как вы планировали, it's okay. то это нормально. Because God might have other plans. Well, and, and other people might have other plans. У людей и у Бога могут быть другие планы. Different cultures, things are done differently. В разных культурах по-разному делаются вещи. Just the way because I think it should be done this way or Yes. at this time schedule. Если я думаю, что должно быть так, в такой период времени, Adam, do you have trouble with that? No, he doesn't. <laughs> but, ready next week. It'll be ready next uh, Yeah. Why did I say we'd already been in there last night? The end of the I month. didn't need doors. <laughs> Got a shower curtain over the door for the bathroom. For the bathroom. Those beads, hanging beads. It works. For the bathroom. Oh, man. we need to be flexible. Нам нужно быть гибкими. To an extent. To an extent. <laughs> There's a limit. There it is. Yeah. Okay. So we have to find that ground Поэтому where we can work together. найти, нужно найти общее, Okay. общее место, где мы можем работать. There, there's a whole bunch of different perspectives on this that I want you to, to see tonight. Есть очень много разных перспектив, с которых можно смотреть на это. 1 Timothy, chapter 4. 1 Тимофея, 4 глава. I'm going to bring up a nasty word. Я сейчас скажу некрасивое слово. For some people. By who stands. Yes. Thank yeah, you. Exactly. 1 Timothy chapter 4, as we think about this concept of, okay, I have limited time. Мы сейчас думаем об этой идее. У меня ограниченное время. I need to use it as wisely as Мне нужно использовать его настолько мудро, насколько я могу. Therefore, I'm going Поэтому to make some type of a я plan. А, придумаю какой-то план. Okay понимая то, что кто-то есть надо мной, суверенный, и тоже понимая то, что нужно учитывать культурную сторону. этого всего. Но 1 Тимофея 4 глава, 6 и 7 стихи. <clears throat> Oh, извините, нет. Seven and eight. 7 и 8 Seven and стихи. eight. Seven and eight. Okay. Um, Ken, please. Have nothing to do with the irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Okay. Man, there's so much there. <laughs> Столько всего здесь в этом стихе, в этих Да. стихах. The word that I mentioned, I said a nasty word. И слово вот это, которое я... In verse 7. про которое, которое я имею в виду, оно в седьмом стихе. In order to be successful, для того, чтобы быть успешным. What quality is going to help us Какое качество поможет нам быть успешным? Это слово в седьмом стихе. В английском там а. Training or discipline in English. Тренировка или дисциплина в английском. What is it in а. Russian? Развивай. Развивай. М, Develop. Developing. Developing. Mm. Interesting. No. Oh yeah, yeah. That's that's it. Discipline yourself for the purpose of godliness, Right, right, right. Yeah, right, that right, one. right. Discipline. and develop in yourself godliness. Okay. what what is the what is the idea there? И что здесь за идея? Now, in like the word, the concept of develop. Вот эта идея развития. Train. Или тренировка. Discipline. What, дисциплина. What is being communicated? What, what is it что, God что здесь хоть, is, is автор хочет передать? Working. Okay. Jhana. Yes. This takes work. Да, для этого нужна работа actually have to work. Мне нужно работать. Okay, I, I have to be uh, exert energy. Мне нужно прилагать усилия. What's the example that he uses? И какой пример здесь дается? The next verse, in verse 8. В следующем стихе. He compares. Он сравнивает. Physical, physical Физическое и с духовным сравнивается. Для некоторых людей физическое упражнение, физическая дисциплина – это это загадка. <laughs> <laughs> Что это такое? Или наказание. <laughs> For some it's a для некоторых это удовольствие. Depends on what you're training for. Right? Yeah, okay. Now, he, Paul uses the physical as an illustration for that which is primary, right? Is the physical is, is not primary, it's secondary. Физическое здесь оно не, не главное, оно второстепенно. But he used it in that culture Но он because it использует was, в it этой was well культуре, understood. потому что там хорошо были знакомы с этим, и They понимали. had the, ear- it was the, early, the days of the early, um, like we have the Olympic Games now. Эти были времена, Greek had games of Ну, that когда nature. там проводили соревнования, Culturally, игры. very, very В important. греческой культуре это было очень-очень So важно. everybody knew about this. Все знали об If you were этом. going to participate in the Если вы games, хотите участвовать в играх, то вам нужно было посвящать свою жизнь для этого, для того, чтобы преуспеть. И Павел говорит, насколько это важно, насколько бы это важно ни было, насколько в этом ценности на самом деле. Some. It, it, some. Yeah, it, it's, it, it's a It's a mist. It's there, and you, you feel it Оно как туман. Momentarily. Оно. The value Ты чувствуешь его на какой-то момент, ценишь на какой-то момент, какое-то время. And the truth is, for those who have been involved, правда в том, что и конкретно те, кто были вовлечены в это, в этих упражнениях, знаем, насколько быстро ты это теряешь. И это настолько раздражительно. Павел говорит, я здесь не об этом говорю, это не это самое главное, что я хочу передать. И упражнение э, uh, developing, развитие. Я хочу, чтобы главное, главное не физич, физическое, но что? Духовно. Because it holds promise Потому, потому что оно обещает жизнь навечно. Spiritual discipline is, gives us great profit. Bodily discipline, little profit. Духовная э, дисциплина дает нам очень, очень много полезного в ней. И физическая дисциплина немножко полезного есть. <clears throat> Видите, как это связано? Я вижу здесь связь, как это все совпадает. Использовать для того, чтобы использовать наше время. Хорошо. И в чем ценность плана, если я не могу, у меня нет дисциплины продерживаться? Я могу написать, расписать и создать план. И, ну да, это классный план. И просто отложу его в сторону и не поступаю, судя по плану. Но должна быть дисциплина для того, чтобы осуществить он, потому что иначе он будет просто ничего не стоящим. Есть еще одна сторона, очень интересная у этой темы. для того, чтобы узнать о ней, давайте Ветхий Завет откроем. Мне uh, очень нравится эта книга. Such Ценная книга, мы недостаточно времени уделяем ей. <clears throat> From Solomon. Э, От Соломона, Ecclesiastes. Экклезиаст, Ecclesiastes. Chapter 5. пятая глава, Begin at verse 2, 2 to 7. 2 to 7. со второго по седьмой стихи. Okay, listen, listen, to, listen to what this what the word says here, And how, see, how does this apply to this area of using our time well, of, of planning, of um, being wise? How does this fit together? Давайте прочитаем эти стихи, посмотрим, как это касается того, о чем мы говорили, как это касается планирования, дисциплины и хорошо использования времени. Okay. Morgan, you read that for us? Yeah, okay, sure. thank you. Do not be rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God, for God is in heaven and you are on earth. Therefore, yet let your words be few. For a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. For to where? Um, Keep going, to seven. Okay, seven. seven. When you vow a vow to God, do not delay paying it, for he has no pleasure in fools. Pay with what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin, and do not say before the messenger what was a mistake. Why should God be angry at your voice and d- destroy the work of your hands? One more. For when dreams increase and words grow many, there is vanity. But God is the one you must fear. Okay, thank you. Спасибо. <clears throat> Verse 4 Четвертый стих. Pay what you vow. Исполняй обещание. And what is it? What else does he say? Что еще там говорится? Better not, not to have said it. Но лучше не давать обещание. Than to say it. Чем дать and not do it. и не исполнить. So in other words, Другими словами, будь осторожен э, с тем, что ты говоришь. So-called Видите, как это связано с так называемыми новогодними целями? Oh, О, ну я вот это сделаю, вот то сделаю. Да? Я читаю эти стихи. И, наверное, мне не стоило этого говорить. Maybe that wasn't the wisest thing to make that kind of a promise не самое было мудрое решение давать такое обещание. Ну, можно сказать, ну это же обещание Богу. А вот эти новогодние обещания, это... я же не Богу их даю, это просто моей жизни касается. Но вы видите принцип здесь? Я вижу. Я вижу принцип. <clears throat> Beyond just our promises to God. Который имеет э, смысл за пределами того, что касается Бога. Я вижу это как э, вопрос характера. Когда я говорю что-то, даю обещание, и придержусь ли или я обещания. И мне на самом деле это не важно, дали вы это обещание Богу, или своей жене, or to your child, или своему ребенку, or to your friend, или другу, or to whomever. кому, кому бы то ни было. It's about character. Речь идет о характере. And integrity. Yeah, that's, that's a good word. Yeah, integrity. Честность. Mm-hmm. <clears throat> we could, well, if we have time, we'll look at a couple other verses that talk about this exact, exact Yes. very thing. Было время, то мы бы рассмотрели э, стихи, которые говорят именно об этом. What should we have in our mind when we start thinking about, when we're making our plans, making О promises, чем мы должны думать, когда мы resolutions, планируем или даем обещания, или all the above? ну, даем э, годовые обещания какие-то. Back to the New Testament. Назад давайте вернемся в Новый Завет. James, Якова, <clears throat> James chapter 4, 4 глава, 13 to 15. с 13 по 15 стихи. Yeah. Come now, you who say, Today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, If the Lord wills, we will live and do this or that. Mhm. Okay. You see that added principle that the scriptures give us? Видите вот этот еще дополнительный принцип, который дает What is it? Писание? How Что would это you за say? принцип? Как бы вы сказали? What is the point? What is James trying to teach us? We've already said it in one sense, but let's, it needs to be said a little bit differently too. Мы, какой здесь принцип? Мы уже сказали об этом, но давайте по-другому еще скажем. We recognize that there is someone over Мы us. осознаем, что есть кто-то над нами. Okay. We have a, I'm sorry, we have a really accurate, uh, relevant title it, uh, it has in the beginning Okay. of 13. It says, do not be self-reliant. Okay. <laughs> So Okay. that's kind of an answer. What's another way to say it? Как еще можно сказать? Не будьте самонадеянны. We need to live not No. independent lives, Нам but нужно жить не независимой жизнью, но, dependent. но зависимой жизнью. another way to, another aspect to add to that. Еще одно можно добавить. Instead of living, what's the right word? Вместо того, чтобы жить proud life. What's the right? I don't say the wrong word. Conceited. Proud, yeah. Proud life. Okay. Вместо того, чтобы жить гордо и горделиво. Pridefully. Instead of living proud, I'm, I'm to live how? Вместо того, чтобы жить горделиво, я должен жить как? Смиренно. Если пару стихов прочитать, Look at verse 6. той же главе шестой стих. God opposes He gives a greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the Бог противник гордых, но смиренным он дает благодать. в других местах Писания говорится о том, что Бог crazy. Бог ненавидит. Бог ненавидит, да. Что он ненавидит? Гордость. Он ненавидит гордость. But he rewards но он награждает the humble. смиренных. Okay. And so this phrase, Поэтому эта фраза, вы используете эту фразу? If the Lord wills. Если Бог Lord willing, we say. Если Бог хочет, если есть на то воля Божья, мы так говорим. Do you use that? Вы используете эту фразу? I hope so. Я надеюсь, да. And I hope we say it not just as Я надеюсь, мы говорим это не просто как Пустую. А, ну да, мне нужно сказать это. Будь на то воля Божья. Но когда мы это делаем, что это должно? Служить чем? служить напоминанием. Когда я говорю, вот эти, вот эти слова, когда они исходят из моих уст, они э, должны для того, чтобы напомнить мне, то, что я не во главе, что есть кто-то надо мной. И я должен жить смиренной жизнью. Вы можете планировать, конечно. Мудро использовать время, потому что оно очень э, быстро уходит. Но помните, что Бог во главе. И это, это на, наоборот, это должно успокаивать. И для некоторых людей это оскорбительно, что ты имеешь в виду Бог во главе, я во главе. Нет, это не оскорбительно. Наоборот, успокаивающе. Как такое может быть? Как это работает? Как эта мысль может успокаивать нас? Нет, вместо того, чтобы э, нападать на нас. <laughs> Сколько бы раз, насколько бы сильно мы не оплошались, Бог все равно во главе. И uh, um, Бог все контролирует. <laughs> Это как бы наша кнопка безопасности. И это что-то плохое? Я совсем не думаю, что это что-то плохое. Я просто... Спасибо тебе, Господь, потому что я знаю, что я совершал очень глупые ошибки, и я знаю, что я буду совершать их. Но Бог там всегда. Да? Это должно успокаивать нас. Okay, well, we could go on. I have some other scriptures there, but we're going to stop, okay? Let me ask him, here's four Мы можем дальше читать, и- но я задам четыре вопроса. Four questions to use. Четыре вопроса не, не для того, чтобы ответить на них, но использовать их. When I make, whether it's a New Year's resolution, which is okay, I don't care, that's fine. If you want to make a New Year's resolution, И если я даю какое-то новогоднее обещание or just planning of your life или планирую свою жизнь for one day or for one year, на год или на один день или на всю жизнь. Here's the four, here's four questions. Вот четыре вопроса. Might help shape those plans. Которые могут помочь сформировать эти планы. So that they can be as wise as possible. Для того, чтобы эти планы были настолько максимально мудрыми. Okay. Here's the first question. Первый вопрос. What's the motive? Какой мотив? Mm -hmm. What's my motive? Какой у меня мотив? Whoa. That goes right to the heart immediately. Это сразу же касается сути. Why am I planning to do this? Плана. И почему, для чего я планирую это? We're not going to answer these questions. Мы не даем, мы не задаем вопрос для того, чтобы ответить, но это... What is my motive? А, как инструмент. В качестве инструмента. Второй вопрос. Is it realistic? Реалистично ли это? Now, some, some would counter and say, Некоторые бы сказали бы в ответ. In God's economy, you should not make realistic plans. С точки зрения Бога не нужно делать планы. They should be это должны быть чудодейственные планы. Потому что если они реалистичные планы, то ты можешь их исполнить. следовать. но если это божественные планы, если они only happened because God could do it. God did it. они сотворя, э, осуществляются, то ты знаешь, что только Бог это сделал. I understand that. Я понимаю это. I think though in, in the in the everyday um, plans of life, Ну, думаю, что в ежедневных планах жизни being wise is very similar Быть мудрым очень схоже с тем, чтобы быть реалистичным. И можно подумать о физическом мире. Не знаю, что-то такое несусветно могу сказать. За год я, не знаю, сами можете дополнить. You said, Are you really going to achieve that? Ты говоришь, ну, ты, ты действительно думаешь, что ты достигнешь этого? This year I'm going to qualify for the Olympics, high jumping. Oh, high jumping. В этот год я пройду, попаду на Олимпийские игры, на прыжки в высоту. Okay. Это реалистично? See, there's a... Starting from the bottom? Or... yeah. I can jump above this high. Go no, start don't say. somewhere. Yeah, you gotta start somewhere. Is it realistic? No. In a million years. As we make plans, Ну, Когда мы планируем, as we think about our life, using the когда мы time. думаем о своей жизни, о Is том, как what, использовать свое время эффективно, with all of the information that I have, учитывая всю информацию, которая у меня есть, that- everything I have in front of me, все, что у меня передо мной. the, the resources, все, is what I'm planning realistic. ре- учитывая все ресурсы, то, что я планирую, оно реалистично. Maybe if it stretches you, that's okay. Если Stretching you это- is not unrealistic. э, заставляет вас потрудиться, I I то think there's a difference. это ничего Uh, I don't think there's anything wrong with being э, stretched. нереалистичного. Но Я не думаю, что в этом ничего плохого. I've written down for my personal goals. Sometimes I've written down, you know, running a marathon. Я у себя в целях написал пробежать марафон. That stretches me. И это для меня me many times. трудно, очень много раз трудно было. Is it realistic? Реалистично ли это? It is accomplishable. Accomplishable. Достичь. I think you made that. Achievable. It's a good word though. Achievable. Achievable. Oh, thank you. That's better word. Accomplishable. I can say that. I can say it a little bit. Oh my goodness. Poor paraphrase. Okay. That's the second. Third question. Третий вопрос. Is it God, God honoring? Почитает ли это Бога? full question would be, is it God honoring or self honoring? Э, полностью поставить вопрос, это почитает меня или Бога? Is, is it just about me? Это только обо мне. Where's God in it? Где, какое место занимает Бог в этом? And, you know, you have to be careful with this. Нужно быть Осторожно с этим. Я думаю, что это очень важный вопрос для верующих. Даже простой э, Пример я дам. Пробежать марафон. What's the point? Is it just about В чем me? суть? Это только обо мне? Or ты это делаешь только для себя. Some say, well, that's okay. Некоторые могут сказать, ну ничего такого в Well, этом as a believer, is that okay? Ну, как верующий, это нормально для верующего? There's nothing in that about God. В этом нет ничего, Absolutely что касалось бы Бога, Then Вообще ничего you, you can't figure out some angle where God is involved? Можешь как-то подойти к этому, чтобы хоть чуть-чуть Бог был в этом? For me, I'll just tell you, honestly, Для меня, я просто скажу честно. One of the, one of the key reasons that I have run marathons Одна из ключевых причин, по которым я бегаю, пробегаю марафоны, is because of the unbelievable illustration, spiritual illustration that it is, that I can personally use. Из-за невероятно замечательного духовного примера, который я могу использовать. I'm not speaking out of a textbook. И я не говорю, судя по какой-то книжке. I'm speaking out of personal experience. я говорю, судя по личному опыту. And I can't do that if I haven't accomplished it. И я не могу, я бы не смог это сделать, если бы не пробежал марафон. Это была моя первоначальная мотивация для того, чтобы почему я пробегаю марафоны. So that, that, uh, that works, if that helps you understand what I'm trying to say or not. Помогло ли это понять, что я имею в виду? Okay. Here's the fourth question. Четвертый вопрос. It's very similar. There's some. It's, it's very similar. Чем похож? Maybe should only be three questions. Может быть, нужно три оставить. Am I doing this or planning this, wanting to accomplish this? Хочу ли я достичь этого, планирую ли я этого? Pridefully. С, с гордостью. or humbly before God. Или со смирением перед Богом. With His help. С Его помощью. There are four questions. Вот четыре вопроса. Um, whether, again, whether it's New Year's Опять же, если это будь то новогодние какие-то обещания. Whether it's, you know, just the, our daily activities. Или ежедневные дела какие-то whether it's our plans for the year ahead, или планы на год вперед. Maybe questions like that will help us to то, может, такие вопросы помогут, plan wise. помогут нам планировать мудро, use the time that we have, использовать время, которое у нас есть, because our lives are very fleeting. потому что наши э, жизни очень мимолетны. Okay, well, good.